Минатиот пат, оние кои што беа, збрувавме за тоа колку овој свет, ова живење станува се погнасно и гнасно во очите на Бога. За гнасотиите, за она од која што Бог се гнаси. И спомнавме тука редица на стихови, да не се повторуваме. Како ние, како ние во еден таков гнасен свет да се одржиме чисти? Како ние да ја одржиме верата, како ние да истраеме. А станува се пожешко и пожешко. Сега алудирам на онаа предходната тема И во семејството наши, и во обштеството наше, и пошироко. Како? Еве ке се обидиме денеска преку праведниот Ное на некој начин и да опфатиме можеби еден аспект исто со, од оправдувањето со вера, но и да одговориме на тоа прашање. Како да се одржиме? Како Ное се одржал во предпотопниот свет? Кој што бил навистина многу злобен. Ајде да се подсетиме, Битие 6.17. До таму дошла работата, да Господ, кој што е љубов, морал да размислува и да каже, мора да се решам, од луѓето, кои што толку многу ги сакал. Колко е тоа тешко самото по себе, замислите си. Ставете се на негово место, ако можеме воопшто да се ставиме. 6.17 Битие Еве јас ке пуштам потоп води на земјата, за да загине секој существо под небото. Се во што има животен дух, се на земјата треба да загине. Страшно. Зошто? Петиот стих вели Господ виде колку е голема човековата расипаност на земјата и дека секоја мисла во неговата памет секојаш е само зло. Ова е тешко да се помисли, драги браќи и сестри. Секогаш во секој миг, секоја човекова мисла е зла. Неверојатно до каде паднал светот и кон што се стреми и оди денешниот свет. И не само тоа, знаете, се потекнува од мислите. И ако мислите ти се зли, тогаш ќе имате зла на претек околу вас. 11 стих што вели? Во Божите очи земјата беше се расипала, земјата се наполни со насилства. Може само да замислиме што се се случувало на земјата тогаш. Убиства, колежи, силувања, што ти се не? Еве, може би, Некоја слика ни дава и патриарши и пророци на 92-та оригинална или 74-та од македонскиот превод. Вели, меѓутоа, човекот по паѓањето во греф се раководел од своите грешни страсти и желби и поради тоа брзо се ширило беззаконието, расипаноста и бедата. Секјавате, од неодамна кој зборувавме, нели тоа мешање на бракови меѓу човечки, Божите синови и човечките керки. Тоа само еден аспект. Меѓутоа, Тоа имало се и се што, значи, затоа што човекот се водел по своите страсти и желби. Еве, денеска често пати пак е повторно, затоа што навистина сме заокупирани со тоа. Правата на овие, правата на оние, сите бараат права. ствари, што бараат? Бараат да си живеат по своите страсти, и по своите желби. И тоа за чудо, или не за чудо, затоа што ние знаеме, добро ни е познато кој што оди светот, се озаконува со закони државни, Кога? Тогаш и кај нас ке дојде. Продолжуваме со цитатот. Не се почитувала ниту брачната врска, ниту правото на својна. Немате вие своје, ке дојдат и ке ви го грабнат, кој што сака ке ви земе. Тоа е состојбата пред потопот. Секој што би ја посакал жената или имотот на својот ближен, би го отимал тоа насилно, и видете, и луѓето вели триумфирале, триумфално го правеле тоа, значи се радувале, тоа било за нив нешто, не знам што, значајно а не да се срама, демек да нели кршат закон, прават насилство, триумфирале во своите насилнички постапки и постапки на сквернавање. Замислете, се насладувале, убивајки ги животните, а употребата на месо како храна ги правила уште по-свирепи и по крвовочни и ова исто там тема самата по себе, додека еден ден не станале дувачки, рамнодушни и кон човековиот живот. Понели е тоа време денеска? се убиваат како да убиваат, не знам, како да газат на мравки, или до кој што ете, нели, случајно ќе сгазнете и. Ништо не вреди човечкиот живот веќе. Значи, станале чудо дувачки рамнодушни кон човечкиот живот. За разлика од тоа, ние треба да се грижиме за човечкиот живот. Треба да се грижиме за, не само за човечкиот живот како живот, туку и за спасението на, на, на живите човечки суштества. Како Ное во сето тоа се, се справил и издржал. Во Лука, ако читаме, познати се тие стикови, да, да не отвараме, 17 глава, 26 стик, вели како што беше во времето на Ное, така и што? Така и ќе биде на крајот на времето. И подолу таму вика како што беше во времето на Лот, така ќе биде и на крајот на времето. Што значи? Сега да не зборуваме за злата. Е, спомнавме само една мала слика, дочаравме на некој начин. Ако злото паралелно со тогашниот свет ќе се преслика и во денешниот, и веќе го гледаме тоа, и одиме кон уште поголеми зла, тогаш, дали изгледа логично дека и праведноста, верата на Ное се отсликува на народот кој што живе во последното време, народот во последното време би требало да има да има верата на Ное и да се справи со светот во кој што живее како што Ное се справил. Затоа денес како имаме за цел да видиме една кратка Ноева биографија низ неколку стиха од Библијата. Тоа ми е целта. За да видиме како тој се справил. Прво живеал 950 години, тоа самото по себе е нешто што тешко можемо да го разбереме. 950 години. И ако рачунате тамо, ако читате низ тоа родословијата и годините, ќе сватите дека негде, кога бил средовечен, да кажеме така, околу 480 години кога имал, тогаш му дошла веста од Бога, нели, да почне со проповедање на веста, кој што нели, трајала 120 години, нели, на 600-та година од неговиот живот, дошел потопот, па по таа логика, од негде 480 години, па понатаму, значи, му доаѓа веста. А, Интересни се ликовите кои што се негови предци. Кој е неговиот татко? Ламех. Неговиот дедо, човекот кој што најдолго живеел, 969. Матусал. Неговиот прадедо е исто многу битен. Енох. Ќе го спомнам и него, затоа што е и како во контекст на народот кој што живее во последното време, на Божиот народ. И сега се, среде сето тоа зло, осмиот стик ни кажува, значи, нели, Господ кажува тука, во што западнал светот, вели, ама, но, бат на англиски, ама, но е најде, што? Благодат во Господовите очи. Гледате дека и Ное се спасил по милост, се спасил со некои, не знам какви заслуги своји. Ное, Ное најде благодат, значи не не он, он и неговото семејство заслужија, па, ете, пошто изградија арка, не знам што, и се спасија. Не! Тој најде благодат во господовите очи. И окей, сега ќе видиме и карактерот како му бил и, како тоа го достигнал. Значи, благодат најде. И веле деветиот стих, понатаму продолжува со описот. Еве го Ноевото родословие. Веле, Ное беше праведен и непорочен човек во свое време застанете малко и размислете. Во кое време, читавме какво било времето во кое што живеел Ное? Во свое време Ној бил праведен и непорочен. Среди сите тие зла, насилства, нечисти мисли кај луѓето постојано. И ви треба да останете со чисти мисли, потполно. Праведни и непорочни. Го може ли тоа некој сам? Го можеме ли ние сами тоа во времето во кое што живееме? Невозможно е, како што зборувавме пуката. Невозможно. Нема некој да ви испровоцира, пошто, нели, како луѓе, такви сме се провоцираме многу лесно од ситници, а да бидеме искрени. Од најобични ситници, а да не спомнувам тука во црквата, не знам. Нешто било вака наместено или не знам, или разместено, па не знам што, па не по моја, или било, не, сега да не, не, да не, да не свати некој погрешно, чисто однако. Значи, од најмали ситници ќе се испровоцираме и, и понатака да не зборуваме гнев, расправи, па не знам што, до каде може да стигнеме. А среде вакво обкружување, како можел да Ное? Секако не сам. И се пазите, праведен, непорочен. На, на, што, на што ве асоцира ово? Праведен, непорочен. Ное во својато време. Дали ве асоцира на некој стих од Новиот Завет? И поточно во Откровение. Кој е народот што ќе живее во последното време? И кој е народот што како Ное ќе помене низ неволите? Пазите, е помена со своето семејство низ неволите. И триумфираше, мислам. Беше спасен. 14 глава Откровение. 144.000. Па исти опис имаме за 144.000. Затоа е многу битно да видиме и да се поучиме од Ноевиот пример. Што вели? Четврти и пети стих од 14 глава Откровение. Тоа се оние кои не се осквернија со жени, во преносна смисла, нели? Има, имено тоа се девственици. Тие одат по јагнето каде и да оди. И ова ќе го видиме. Ова е клучен момент за Ное, во описот на Ное, и дека Ное одеше со Бога. Така запишем. Ное одеше со Бога, како и извештува за Енох. Што прават лиди? Го следат јагнето каде и да оди. Тоа со други збори што значи? Одат со Бога. Тие се откупени меѓу луѓето, како првенци на Бога и на јагнето. Лага не се најде во нивата уста, тие се непорочни. Еве. Сличен, ако не е ист, опис на 144 лиди. Божиот народ во последното време. И да забележиме. Да, Ное нашол благодат кај Господа. Имаме опис на неговиот карактер. И доаѓа неволјата. Неволјата, вели Елен Вајд, само ќе го открие нашиот карактер. Не може да го зацврсти, да го создаде нашиот карактер. Така да, браќа и сестри, времето кое што ни се нуди е драгоцено, за да ние се подготвиме за неволјата која што доаѓа. Не можеме ние тогаш да го градиме карактер. Петте луди, петте мудри, сетте се на тоа. Маслото. Им недостасало, па и чека ке земеме од други, не може. Карактерот секој сам за себе го гради. Седма глава, први стих. Понатаму одиме со опис. Ова е уште многу, дури и по-јасен, по-силен речник. Тогаш Господ рече на Ное, влезете, ти и сето твое семејство во бродот, зашто видов дека единствено ти си праведен пред мене во ова време, повторно, во ова време, единствено ти си праведен. Неверојатно. Ако читаме во родословијата, Ламех, неговиот татко, имал и други синови и керки, нели? Сега да, во ред, некои од нив може би починале пред потопот, па и ќе бидат спасени тоа, очигледно е дека многу од неговото семејство може би не биле спасени. Не знаеме ние сега колку керки, колку синови. Единствено ти вик, Па 144.000 ќе бидат единствени, што живе, нели, ќе го дочекат, ќе поминат низ. Не навлегувам во тоа дали е тоа е дословен или тоа веќе друга тема. Тој број. Видете еден друг цитат од, од Патриаси Проци. Среде се поголемата изопаченост, како што нели ова одговара на нашето време, ја заборим да спомнам, меѓутоа, ајде, пред цитатот ќе ги спомнеме стиховите од второ послание до Тимоти, кој што е уште појасен речник за нас, за да сватиме, на нас не е јасно, меѓутоа, сепак да потенцираме кое е времето во кое што живееме. Второ послание до Тимоте, трета глава. Ова знае го дека последните денови ќе настанат тешки времења. Зошто? Зошто луѓето ќе бидат само живи. Одговарава? Одговара. И како? Така, 100%. Сребролюбци. Видите како одговарам, 200%. Самофалци. Видите како. Горделиви. Хулители. Непокорни на родителите неблагодарни, несвети, без природна љубов. О, интересен израз, мислам, без природна љубов, така мен, некако мене ми доаѓа, доаѓа глуми пред тебе, мислам. Те сака, не знам, ова, не знам, се лигави, да не кажам така, под наводници. Ама тоа то не е природно, че значи, тоа е исилено, со сила. Без природна љубов. А, непомирливи, клеветници, невоздржани, жестоки, непријатели на доброто, предавници, да не зборуваме за тоа исто, избувливи, надуени, повеќе сластолюбиви, отколку боголюбиви и кои што имаат изглед на побожност, а од силата на Бога се одрекле. Еве опис. Вели среде се поголемата изопаченост. И сега внимавате, Матусал, Ное и многу други се труделе да го сочуваат знаењето за вистинскиот Бог и да го задржат поројот на моралното опаѓање и на злото. Господ не има нас, и некојаш, може би си придаваме по големо значење и тоа, да, факт е според ова што го читаме овде, дека Божиот народ, праведниот народ, праведниците, на некој начин го задржуваат поројот на сето зло и изопаченост. Тоа го правиле Ное, Матусал и другите, се труделе, значи работеле, да го сочуваат знаењето за вистинскиот Бог и да го задржат поројот на моралното паѓање на злото. Колку ли им било тешко, може да замислите, среде таков опак народ и такви насилства. Неверојатно. Па ние ништо не можеме да кажеме за денешното време кое што живееме, се уште такво какво што е. Какво ли ќе биде и колку ќе биде тешко да работиме. Да го оправдаме и одбраниме Божиот карактер. Да останеме верни до крај. Тоа се сами секако, секако дека не го можеме. И еве го спомнав тука Матусал. Интересно е. Таткото на Ное, Ламех, живеел 777 години. Умрел 5 години пред својот татко. И да, првиот случај со природна смрт, каде што таткото ќе умре пред а, синот ќе умре пред таткото. Матусал живеел до годината на самиот потоп зато што така треба и тоа и значи неговото име во превод. Ке се случи кога така некако беше, не ми пак за збор, сега треба да проверам. Значи кога ќе се случи во годината. А, и еве спомнате Матусал заедно со Ное. Може замислите, Ное бил поучуван лично од Матусал, кој што пак е син на Енох, имал што да научи, Зато што неговиот татко, што вика, вика, вика словото, Господ го, го зеде. Енох одеше еднакво и Господ го зеде. Да не забораеме, мислам дека следната сабота малку повеќе за тоа ќе стане збор, а, затоа што намеравам да продолжам со темата, не забораеме дека тука негде била и Едемската градина, се уште, до потопот. Јасно сведоќство за тоа што луѓето изгубиле заради непослушноста и што би можеле да повратат назад, ако му се послушни на Господа, се разбира. А... Е сега, битно е, изразот Ное одеше со Бога. Тоа не го прочитав, мислам, меѓутоа Да, во деветиот стих, и го прочитавме, но да го прочитаме пак деветиот стих во шеста глава. Ное беше праведен и непророчен човек во своје време. Ное одеше со Бога. И ова која го читаме, веднаш мислите не водат кон Енох. Извештеот за него е исти. И Енох одеше со Бога. Е сега, што можеме да се поучиме? Оно што Ное го постигнал, не сам, се разбира, Клучното за тоа што бил и верен и непорочен и така натаму е ова, што одеше еднакво со Бога. Дали одиме еднакво со Бога? Колку време поминуваме во проучување на Библијата, колку време поминуваме во гледање на турски серии или ред други активности и работи? Е прашање. И како можеме да се надеваме да обстанеме во времето во кое што доаѓа ако не одиме со Бога? И ова, и Ној и Енок се слика за Божиот народ во последното време. Зошто? <clears throat> Сто четирије дали ќе окусат смрт? Не. четири ќе бидат живи земени. Живи земени. <clears throat> Тоа е Тоа е теорија за, за разговори, мовет. Тоа е ваша теорија, ќе кажам. <laughs> Во ред. А, друга тема, друга тема. Живи ќе бидат земени. 143 лев во Откровение 14 глава вели, живи ќе бидат земени. Енох жив беше земен земен. Не окуси смрт. Затоа е пример за нас. Енох одеше со Бога. Ное, Ное помина из неволите и беше спасен од потопот. 144 и што? Че бидат земени негде на страна како што некои веруваат, па ке, ке се случуваат неволите, така ке бидат заштитени или ке поминат из неволите и ке имаат заштита Божја, како што Ное имаше. Ке поминат из неволите. Еве зошто и Енох и Ное се слика за народот во последно време. А и двајцата имаат исти извеште за нив. Енох одеше со Бога, Ное одеше со Бога. 144.000 го следат јагнето каде и доди. Да Одат со Бога. Затоа е битно да видиме како Ное успеа. И интересно, дури кога ги споредуваме Енох и Ное, и двајцата одеа со Бога, а, затоа што разликата е негде околу 500 години меѓу нив двајцата. Може да кажеме дека на Ное уште потешко му било во времето на Енох и како имало зла, меѓутоа Ноја живее баш до крајот, значи кога Господ едноставно ќе се покае, како што вели таму стихот што го создал човечкиот род и ќе пушти потоп. Значи, зла на злата, насилство, како што читавме. Но Ено, и Енох и Ное одеа со Бога. Читаме во уште еден цитат од Претојаци и пророци, Погледнете и слушнете го ова. Среде сето беззаконие. Вели, но Ное стоел како карпа среде луња. Која вера ќе ни биде потребна за да стоиме како карпа цврсти среде луња? Тоа е единствено можно ако сме на темелот на карпата. <laughs> Па со тоа што ние сме во Христа и Христос во нас, и ние имаме цврстина, и сме цврсти дело, таа карпа, да кажам така. Но е стоел како карпа среде луња, обкружен со сеопшт презир и со исмевање, затоа малку следната сабота. Што преживеал Ное и каков бил народот, колку све групи имало, каков бил народот околу него, безбожниот, каков ќе биде народот, на што ќе бидеме изложени ние како верници во последно време на исмејавање и така натаму, ќе не прават луди, но е бил луд за светот. Обкружен со сеопшт презир и со исмејавање се истакнал со својата честност и непоколебливост во верата. Цврст, непоколеблив, постојан. Неговите зборови ги придружувала некаква сила, че проповедал 120 години, една иста порака. Влезете во коработ, ако да сакате да се спасите, доаѓа потоп. Зошто тоа бил Божи глас, упатен до луѓето преку неговиот слуга. Неговата поврзаност со Бога му давала бесконечна мок и сила. Еве, еве, клучното што е. Што е одењето со Бога? Поврзаноста со Бога. Тоа ќе ти даде сила, тоа ќе те засили. Ќе имаш цврстина, ќе имаш постојаност. И веле им мок и сила за сето време од 120 години, значи се до самиот потом. Читаме понатомо 6 глава, Битие 22 стих. Што вели овој стих? Исто многу битен момент. Еве, нели, спомнавме дека најде благодат кај Господа. Ја спомнуваме неговата вера, цврстина. Што вели овој стих? но е направи така, се, како што му заповеда Бог. Така стори. Дори два пати. Но е направи така, се, како што му кажа Бог, така стори. Во се послушен на Божито Слово. Седма глава, сличен опис, седма глава, стих пети. Но е направи се како што му нареди Господ. Не 99, 95 или не знам колко, или 50. Се. Кој човек го може ова без Господ? Не може. Не можеме ние се. И не можеме <laughs> и толку. Денеска ќе се ќе држам, ама утре готово, веќе сум паднал на тоа што вчера бев силен, така да се изразам. Толку сме силни ние. Па и самиот е со целиот вој опис што ви го прикажувам, па знаете што ќе се случи со него после потопот. Тоа не е сега мовет тема. Второ Петрово 2.5, ајде сега малку во Новиот Завет. Ова е текст, може би, кој што се уште го не држи во сеќавање затоа што овие две посланија ги проучувавме минатото тромесечие. Второ Петрово послание 2.5. Што се вели овде за Ное? И ако не го поштеди стариот свет, туку го запази само Ное, проповедникот на правдата. Со уште седом души кога наведе, кога наведе потоп врз безбожничкиот свет. Што проповедаше Ное? Вели проповедник на правдата што да не ги гледаше Ное, или им викаше чекајте сега, значи, ако направиш толку и толку, не знам, Аве Марија или било што, е, ќе влезеш во заслужен си, ќе влезеш во, во арката или не. Оправдување со вера. Влезете во арката, тоа е спасението. Пазите, ние денеска како Божи народ, ние ја градиме таа арка како што Ноја ја градеше. Спасението беше само во арката, само во коработ. Во Христа само спасението. Тој беше проповедник на правдата. И сега пазете интересна работа, ова мора да се истакне. Затоа што често пати се соочуваме со, со размислувања, па и вчера исто така беше спомнато зашто црквата ни е празна. Ное проповедаше една иста порака 120 години. Никој од нас не би имал прилика толку во нашиот животен век, затоа што не е толку долг да проповеда пред мноштво народ, пред кој што, пред кол, колку што никој од нас не би можел да проповеда. И колку беше успешен Ное, така да кажем. Многу малку ги речеме, нели сега според цифрата која што е спасена тогаш во моментот на потопот, иако веруваме дека и предходно мнозина се обратиле и спасили. Многу малку. Значи не треба да јадикуваме, да, тоа е кога велиме зашто црквата ни е празна, тоа е голем знак прашање и треба да се испитуваме. Меѓутоа, од друга страна, па не треба да пањеме во очи и да јадикуваме, затоа што надвор се повеќе и повеќе има и смевачи, се повеќе и повеќе сластолюбци, и богохулци, и вакви, и такви, на кои што таа порака само не им одговара, не сакаат да ја слушаат. Што е, то, што е толку чудно. Прашање на морал е. А луѓето не сакаат такво нешто раскалашано сакаат, сакаат уживање под наводните. И така натаму, и така натаму. Па и Исус, ако го земе, па и Исус, па колку беше успешен Исус во, во своје време. Иако не треба да збораеме, позниот дошт, раниот дошт за кој што Јани ни зборува, Петроите проповеди, колку, колку ми на се обратувале и така натаму. Не треба да збораеме за тоа свечено време кој што доправа ќе дојде. Но сакав само да кажам да го потенцирам овој дел дека не треба многу што да очајуваме. Ако ете, може и живееме во време кога е навистина тешко да доведеш некого во црква. А вчера и братот Зоран убаво кажа дека Најчисто проблемот е кај нас, колку ние го оцјајуваме Божиот карактер, за да може човек кога ќе дојде и да се задржи, и тоа е исто веќе една друга тема, нели, за која што и сме зборувале. 120 години Ное проповедал вистина за тогашното време. Која е вистината за сегашното време на Божјата црква? Кој што не треба да престанеме да ја проповедаме. Која е? Која е вистината за сегашното време? Треба сите како во хор да кажеме. Добро? Тоа е дел од оправдување со вера. Веста за оправдување со вера е дел од троангелската вест. Тоа ангелската вест е вест за сегашно време. И па, прашањето кој што често пати го поставувам, зошто се поредко и поредко се слуша и се проповеда таа вест, е, е големо прашање. Зошто се форсира и дури се подржава големата надеж, што е прилично мала, во споредба со големата борба, оние кои што се во тек знаат, големата надеж е скратено издание на големата борба, кој што на широко се шири по земјата, на целиот свет и кој што е поддржан и од највисоките членови на црквата и која што, ама баш ништо не содржи од Турангелската вест. Ништо. Доека се запоставува големата борба. Тоа е исто така прашање за размислување, но Ное не се мрднал, не се помрднал 120 години, цврсто стоел како карпа и проповедал све едно исто. Тоа е, тоа е сегашната вест. А ние денеска, ма знаеш што, па треба да бидеме малку, па како ќе, ќе го доведеме човекот, како ќе го спасиме? Па не може ти да го спасиш. Господ е тој кој што го спасува. Меѓутоа, тебе ти дадена таа вест, таа вест е за сегашно време. Како тоа таа вест била за 20 век, ама за 21 век е не е. Па 21 век е после 20 не е пред колку што ја разбирам. Ние сме поблиску до Христовото дање, поблиску до неволите. Не сме подалеку. Вест која што предизвикала поларизирање поделба на светот и во негово време, вест која што ќе предизвика поделба и во наше време. А ние се плашиме од поделби затоа што целиот свет оди кон наводно единство. Сите треба да се почитуваме, да се толерираме, окей, единствени да бидеме. Па не е битно ти што веруваш, тој што верува, ама сите веруваме на исти Бог под И Аллах ли е, било која, се е тоа еден исти Бог. Да, да, да. И сега ти имаш вест која што треба да донесе поделба и Исус сами вели, меч донесува и во самото семејство. И сега некако таа порака штрчи. Па ти сугерираат, па ти викаат, па не знам, може тука има и закани, заплашување, од кај да знам, на секој мој мил животот. Како што, еве, и во обшеството не случуваат некои такви работи. Зверот е силен, затоа што стои јавлот за него, ама има и еден посилен. Зошто, зошто да се плашиме? Ако се боиме од Господа, зошто да се плашиме од се друго? Кој е посилен од Господ? <laughs> Евреите 11, 11 глава 7 стих привршуваме. Знам дека е станува жешко, му уште по-жешко и ќе биде. Евреите 11 глава 7 стих. Преку вера, а, како? Како го направи сето тоа Ное? Преку вера Ное беше известен за она што уште не се гледаше. Еве што е верата. Преку вера Ное беше известен за она што уште не се гледаше, поттикнат од стравопочитување, аа, бој се од Бога. <laughs> Која вест е тоа? Приготви ковчег за спасение на својот дом, со неја го осуди, значи со верата го осуди светот и стана наследник на праведноста која што е според вера. Еве ја и пуката пак го <laughs> кратко. Што правеше? Ова треба да забележиме Ное, веруваше, проповедаше, ама и шо правеше? Живееше. Пред сите ја градеше арката 120 или не знам сега колко време се градал. Ако читите таму какво цврсто било тоа дрво од тоа време, тоа, тој гофе. Како камен, велелен Ленбајт. Со какви алатки, со што се правило, како, така да може би 120 години биле потребни, не знам, тоа цело време чеканот удирал, секој чекан, секој удирно чекан, вика, беше сведоштво за луѓето. Значи, е не беше само тралалајки да од проповедал, но туку и го живееше животот. Затоа што навистина се тралалајки ако не го живеете тоа што го зборувате. Што џабе? Елен Вајд вели нема да не да го осведочиме светот според тоа што го зборуваме, туку кога ќе видат дека го живееме тоа. Но е цело време го гледаа како живее. Па ете и покрај тоа пак немаше некој успех, затоа што Луѓето си сакаат тоа што си сакаат, го кажавме веќе тоа. Но најголемо што е животот. Еве да читаме, е исто така многу силен цитат и тука ќе превршиме полека. Вели, додека Ное му ја објавувал на светот опомената, неговите дела сведочеле за неговата искреност и вера секако. Замислете си во тоа време, пазите, само замислете си, време свет во кој што никогаш не е паднало капка од небото, не се знае што е дошт. но е им проповедал 120 години дека има потоп и дека ако не влезат во арката нема да бидат спасени. И тоа тоа го прави 120 години и прави арка на суво тамо некаде, не Се спрема за неволјата. Која вера е тоа? Да, и лути ненормален, и ваков, и таков, и научници тука, научни кругови расправаат, нема врска тоа, никогаш нема да биде. На тој начин неговата вера е усовршена, што вели Јаков таму, која зборува за верата. Вера без дела нели е мртва, која вели, а преку делата, мојата вера, вика, беше усовршена. Која е таа вера без дела? Таа е мртва, нормално, тоа не е ни вера, сушност. Значи, на тој начин неговата вера е усовршена и станала очи гледна. Како, како денес ќе ги убедиме луѓето дека нашата вера е очигледна, дека ние чекаме второ Христово дајање, дека чекаме дом таму, а, кој што Господ го а, припрема, ако ние, што знам, тука може да имаме 10 куки и станови или било што, или пример. Не, да не ме свати тука погрешно, значи. Си има се место свое. Значи, на светот со личен пример покажал дека тој навистина верува во она што го кажал Бог. И, и внимавајте сега, се што има вложил во градењето на ковчегот. Колку можеме ова да го разбереме, и ако го разбереме, колку можеме да, можеме да го убрзаме Христовото дајење, за кое што и Зоран вчера Се што има вложил во изградбата на ковчегот, драги браќи и сестри. Ова може би ми е лесно јас да го кажам, затоа што еден куп на луѓе живеат просечен живот, повеќето во Македонија, и едва преживуваат, па сеа што имам ја да вложам. Да, ама Господ од мене може нема да бара пари. Пазите, не дека со ова не сакам да кажам дека, аха, сега треба све да продадем и не знам тамо да одиме, планина или било што. Може би некој од нас ќе добија таква вест, не знам, некојаш понатаму од Господа. Може би ќе опрепознаеме времето, веројатно напоследокот, пред самиот крај. Но, Ако јас немам пари, па може имам куп таму книги во кјошот кои што фаќаат прашина. Или не знам, може имам време на претек. И што правам? Па нешто се уживам, жешко е овие денови, кај ќе одам, што ќе правам? Седи дома, пушти клима, пушти филм некој, Фейсбук, интернет, ова, она, што не е фаќа погрешно, значи може и преку Facebook да сведочите, окей, секој има свој дар и талент, да сега не кажам што, како да го разберем ова, се што има вложил во градењето на ковчегот, се вложил во тоа, бе луѓе. И ние сме адвентисти по 20 по 50 години, а дали е тоа што го вложуваме се во, во нашата вера, во правесот по кој што одиме или или луѓето гледаат нешто друго кај нас? прашање за размишлување. Тоа е Ное, верен, непорочен, праведен, извршил се што Господ му заповедал, се вложил во тоа, неговата вера била жива, сите можеле да, на очи глед да ја видат. Нека Господ ни помогне да и ние бидеме тој народ во последното време, кој што ќе бидеме самите по себе сведоштво, за да мнозина дојдат до спасение. Амин.